Seilan ardatz garatu nahi ditu irekia proiektuak, etxe bizitza ironkora, haskurri sigurtamena, ingurumena eta baliabideak, ingeneritza eta numerikoa, nazioarteko ikasketak, baita kirola eta usasuna ere, Loran Bord, UPPA Unibertsitateko lehendakaria. L'objectif, c'est d'équilibrer euh, les pôles palois et... Elburua, Paue eta Euskal Poloen arteko oreka erdiestea da, ikasle kopuru aldetik. Baina unibertsitatearen ideia ez da ikasle kopurua doblatzea bakarrik, baizik eta Ipar Euskal Herriko unibertsitatea garatzea modu orokorrean, izan forbakuntza, ikerketa, berrikuntza eta nazioarte mailetan, hots egiazko unibertsitate baten ezaugarriak emaitea. Tut le composantes d'une Eta euskarazko formakuntza berririk aurre ikusia dutenez galdegin diogu. La réponse est non. Il faut bien comprendre que euh, mobiliser euh, les Ulertu behar da zaila dela indarrak euh, emaitea ikasgaia initz badirenean. Euskal Herriko Unibertsitateari konparatzeko ez dugu izen emaite modelo bera. Arek Euskal Iztun kopuru finkatua segurtatu nahi du. Gaur egun gaitasun hori ez dugu. Le fait d'avoir un certain nombre de personnes qui parlent basque, aujourd'hui on n'a pas cette, cette capacité. Ogoita amalau milioi euroko proiektua da irekia, amak urteko iraupena du, eta laur dena ANR Frantziako ikerketa erakundeak dirustatuko du.